الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الله بن عمرو بن العاصي sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito wani hadisi wanda al'imamul hakim ya inganta hakanan marigayi muhammad nasiruddin albani allah ya ji kansa ka duba silsilatu sahiha hadisi na 1582 abdullahi bin amrin bin al'asi ya ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kala manzon Allah ya ce innal imana la ya fi jawfi ahadikum kama ya thawbu فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم manzon Allah ya ce masahabbai lallai imani yakan tsufa a cikin zukatunku har ma yakan zama kaman tsumma in ji annabi muhammad imani yakan tsufa a cikin zukatanku har ma ya koma kaman siffa ta tsumma wannan yake gwada cewa imanin mutum yakan lalace don haka manzon Allah ya ce fas'alullah ta'ala an yi jaddidal imani fi qulubikum ku riƙa roƙon Allah madaukaki ya sabunta imani a cikin zukatanku a ko da yaushe abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi innal imana yabli fil qalbi kama yabli thawbu wa asbaha qadiman imani yakan tsufa yanda ka san kaya wanda kake sawa yau da gobe wannan kaya saboda daɗewa yakan kode har ma ya tsufa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nan imani shi ma yake na haka akwai buƙatar ku riƙa roƙon Allah ya jaddada imani a cikin zukatanku wannan umarni ne na annabi Muhammad manzon Allah ya ce fas'alullaha ta'ala an yi jaddidal imana fi qulubikum ku riƙa roƙon Allah maɗaukaki ya jaddada imani a cikin zukatanku to idan dai kana cikin mabiyan annabi Muhammad akwai buƙatar ka yarda da wannan magana ta manzon Allah sannan kuma ka ɗauki umarninsa yanda annabi ya ba da labari cewa imani yakan tsufa ka yarda da wannan magana ta annabi muhammad sannan kuma ka ɗauki umarnin manzon Allah ka riƙa yin addu'a Allah ya jaddada imani a cikin zuciyarka Allahumma jaddidil imani fi qulubina wannan ita ce nasihar mu ga ‘yan uwa a wannan gari mai suna a cida a wannan rana ta 22 ga watan safar hijira na da shekara 1431 jama'a aƙida ta ahlu sunna ita ce imani yakan ƙaru a zuciya kuma akan samu lokacin da imani yana raguwa al'imanu ya zidu wa yankusu imani yana ƙaruwa a zuciya kuma akan samu lokacin da imani yana raguwa babu shakka wannan ita ce aqidar ahlus sunna ka duba littafin malamanmu na farko kamar as-sunna littafin abdullahi bin ahmad shekararsa 1190 da mutuwa yanzu Allah ya ji kanshi haka nan littafin al'ajuri kitabu shari'a wanda ya rasu hijira na da shekara 360 shekararsa 1071 da mutuwa yanzu Allah ya masa rahama Haka nan sharhu usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a littafin Allah lika'i ya rasu hijira na da shekara 418 shekarunsa 1013 da mutuwa yanzu da kuma littafin da ake kira shi'aru ahlil ashabil hadis littafin abu ahmad al-hakim shekarunsa 1053 da mutuwa yanzu har ma fathul bari littafin ibn hajar al-asqalani a mujallar na farko shafi na tara ka duba ma'arijul qabul mujallar na uku shafi na dubu da hudu da majmu'u fatawa na muhammad ibn salih al-usaimin allah ya masa rahama mujallar na farko shafi na arba'in da tara duk inda ka zagaya za ka dawo ka tabbatar da cewa lallai aƙidar ahlu sunna ita ce tabbatar da maganar annabi muhammad imani yakan ƙaru a zuciyan bawa kuma akan samu lokacin da imani yana raguwa akwai littafai da dama wanda malaman sunna suka yi maganganu a kai kama daga malaman sunna na farko har zuwa na yanzu me yasa aka ce imani yana ƙaruwa a zuciya kuma akan samu lokacin da imani yake raguwa an yi la'akari ne da hadisan annabi muhammad misalin su shine wannan hadisin da ya gabata manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce imani yakan tsufa a cikin zuciyar bawa akan samu lokacin da imani yana tsufa yadda kayan da ake sawa yake tsufa ga hadisai da dama misali akwai hadisin da ke cikin littafin ibn abi asim kitabu sunna hadisi na 227 yana cikin zilalul janna fi takhriji sunna littafin muhammad nasiruddin al-albani mujallar na farko shafi na ɗari da biyu hadisin ya inganta daga annabi muhammad manzon allah ya ce matsalul kalbi ka matsali rishatin bi ardin falatin misalin zuciya kamar gashi ne na tsuntsu yanda ya taho a wata riwaya annabi ya ce innamal qalbu min taqallubihi me yasa ma aka kira zuciya da suna alƙalbu da larabci saboda yawan juyawarsa zuciya ba a tsaye take ba yadda manzon Allah ya faɗa haka nan turawa su ma sun tabbatar da shi zuciya tana kaɗawa in ji annabi muhammad inna masu miyar qalbu min taqallubihi manzon Allah ya ce innama masalul ƙalbi ka masali rishatin mu'allaka fi asli shajara misalin zuciya kamar misalin gashi ne na tsuntsu yana makale a gindin wata bishiya sannan kuma a fili a daji yukalli harrihu zaharar libatinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan gashi sai guguwa tana kada shi tana juya shi ta juya cikinsa ya dawo waje annabi ya ce to nan zuciyar ɗan adam take ka duba sahihul jami'i sagir hadisi na 2364 ya ma fi haka don ku annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya yake cewa laƙalbu ibni adama asra'u taqalluban min al-qidri idza tajma'at galayanan idan kana son ka san yadda zuciyar ɗan adam take da saurin juyawa to ka dubi tukunya idan an dora ta a kan wuta in ji manzon Allah lokacin da aka zuba abin da za a dafa a cikin tukunya misali ruwa a lokacin da yake tafasa manzon Allah ya ce ka dubi saurin juyawarsa wannan misali ne daga bakin annabi Muhammad ka duba zilalul janna mujallal na farko shafi na 102 a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce qalbu ibni adam ashaddu inqilaban min alƙidiri idza ijtama'at galayan yana sahihul jami'i sagir hadisi na 5147 zuciyar ɗan adam saurin juyawanta ya fi na saurin juyawan ruwa da ke cikin tukunya a lokacin da ya tafasa yanzu nan dan adam yana musulmi an jima kaɗan ya zama kafiri la ilaha illallah akwai mai tsira ka duba silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 2268 annabi ya ce ma min alqulubi qalbun babu wata zuciya daga cikin zukata na yan adam in ji manzon Allah babu wata zuciya illa walahu sahabatun ka sahabatil qamar yanda ka san in wata ta tsaya akan samu gajimare ya rufe haskenta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to haka nan zuciya take bainama alqamaru mudi'un id alathu sahabatun fa azlama ga wata kana kallonta an jima kaɗan sai gajimare ya shiga tsakaninka da ita ya rufe haskenta istajallat anhu aba can jimawa ga jimaren yana matsawa sai ka hangi wata annabi ya ce haka zuciyar dan adam take wani lokaci zunubi yakan lullube ta wani lokaci zuciyar nan takan samu haske don haka zuciya ba a tsaye take ba juyawa take manzon Allah ya ce don haka ku riƙa roƙon Allah fas'alullaha ta'ala an yujaddida al-imana fi qulubikum ku riƙa roƙon Allah maɗaukaki ya jaddada imani a cikin zukatanku. Akwai hadisin Abdullahi bin Amrin bin al'asi, ya ce ya ji annabi sallallahu Alaihi sallam yana cewa, Inna ƙuluba bane Adama kulliha, baina usbu min asabihin ru'aman yuqallibuha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zuciyan 'yan adam baki ɗayansu suna tsakanin yatsu biyu na Allah maɗaukaki yana juya su yanda Allah ya ga dama haifu ya sha don haka yasa annabi ya lizimci addu'a Allahumma musarrif al-qulubi sarrif qulubana ala ta'atika ya Allah mai jujjuya zukata ka juyo zukatanmu su tabbata akan biyayya gare ka hadisin yana cikin riwaya ta al'imamu muslim hadisi na 2654 To haka aƙidar ahalus sunna ita ce imani yakan ƙaru a cikin zuciya kuma akan samu lokacin da imanin yana raguwa yazidu bi ziyadati al'amali wa yanqusu bi nuqsanihi imani yana ƙaruwa a zuciyar bawa idan bawa ya ƙara aiki sannan imanin yakan ragu a lokacin da bawa ya rage aiki da za ka dubi alkur'ani za ka samu ayoyi da dama waɗanda suke ishara ga haka misali aya ta hudu ta suratul fathi الله يتي هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين Allah shi ke saukar da nutsuwa a cikin zukatan masu imani, Allah ka saukar mana da nutsuwa a wannan taro. Huwa allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin Allah shi ya saukar da nutsuwa a cikin zukatan masu imani. me yasa Allah ya saukar musu da nutsuwa liyazdadu imanan ma'a imanihim saboda su sake ƙara samun imani a tare da imanin da suke da shi Allah maɗaukaki ya saukar musu da nutsuwa don su daɗa samun imani ashe imani yana ƙaruwa a cikin zuciya walillahi junudu samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima rundunonin sammai da ƙasa duka na Allah ne runduna ta mala'iku ta Allah ce runduna ta masu imani ta Allah ce wa kana Allahu aliman hakima kuma Allah ya kasance masani Allah mai hikima ne ليدخل المؤمنين والمؤمنات ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما liyudkhila almu'minina wal mu'minati lalle Allah zai shigar da masu imani mazansu da matansu Allah ka sa muna ciki zai shigar da su jannatin ta min tahti hal anhar gidajen aljanna waɗanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashin su Allah zai shigar da masu imani gidajen aljanna a ranar tashin kiyama khalidina fiha suna masu gwama a gidan aljanna wa yukaffira anhum sayyi'atihim kuma Allah zai kankare musu laifukan da suka yi ya gafarta musu wa kana zalika inda Allah fawzan azima wannan a wajen Allah rabo ne mai girma a ce makomar bawa ta tabbata ita ce aljanna akwai malamin da ya sharha ma littafin ibnul qayyim al da ake kiransa annuniya ka duba sharhun nuniya libni isa mujallan na biyu shafi na ɗari da arba'in ya ɗauko magana ta wani malami cikin malaman farko wannan malami yake cewa min fiqhil abdi an ya ta'ahada imanahu yana daga alama cewa mutum ya samu fahimtar addini a taras da shi yana ta ƙoƙarin gyara imaninsa idan dai kana da fahimtar addini to dole a samu kana ƙoƙarin gyara imaninka wa ma yanqusu minhu kana la'akari mai ya ragu daga imanin naka wa min fikhil abdi an ya'lama ayazdadu ilmuhu wa imanuhu aw yanqusu yana daga alamar cewa mutum ya samu fahimtar addini a samu mutumin nan ya san lokacin da imani ya karu a zuciyarsa kuma ya san lokacin da imanin ya ragu alama ce da take nuna cewa mutum ya samu fahimtar addini ya san lokacin da imani ya karu a zuciyarsa kuma ya san lokacin da imanin ya ragu domin abu ne wanda ke zahiri malamai sun faɗa suka ce al'imanu zidu wa yankusu yazidu bi ziyadatil amali wa yanqusu bi nuqsanihi lokacin da ka ƙara aiki to a wannan lokaci imanin ka daɗa ƙaruwa yake a lokacin da ka rage aiki wannan lokaci imanin ka raguwa yake malamin yake cewa to idan mutum yana da fahimtar addini za a samu mutumin nan ya san lokacin da imaninsa yake ƙaruwa kuma ya san lokacin da imaninsa yake raguwa wa inna min fikhi rajuli an ya'lama nazgati shaytani an anna ta'tihi yana daga alamar fahimtar addini ga musulmi ya san irin fisga da shedan ke masa domin babu dan adam wanda shedan ya bar shi kama daga malamai zuwa ga jahilai idan kana da fahimta in ji wannan malamin ya ce za ka gane lokacin da shaidan yake maka fisga lokacin da imaninka yake karuwa da kuma lokacin da imaninka yake rabuwa Allahumma jaddidil imana fi qulubina jama'a akwai alamomi da suke gwada na ƙasar imanin bawa akwai alamomi waɗanda in ka lura da su to babu shakka ka sani imaninka ya rabu tun da dai abu ne wanda annabi ya faɗa kuma mun yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cikin hadisai masu yawa imani yana ƙaruwa kuma imani yana raguwa manzon Allah ya ce mu lizimci du'a'i Allah ya rika jaddada imani cikin zukatanmu malamai sun tabbatar mana cewa akwai alamomi da kake iya gane cewa imaninka ya ragu a yanzu matukar ka kiyaye waɗannan alamomi har ma an rubuta littafai da yawa daga cikin waɗanda suka rubuta ire-iren waɗannan littafai akwai wani malami da ke Saudiyya, muhammad bin salih al-munadda ya rubuta littafi wanda ke nuna maka alamomi waɗanda in ka gansu to ka tabbata fa imaninka ya ragu sai ka yi hattara maza ka gyara kafin mutuwa ta cin maka Allah shi samu gane alama ta farko a wayi gari idan an yi wa'azi bai maka tasiri duk sa'ilin da aka wayi gari ayar alkur'ani da aka karanta ba ta sanya zuciyarka ta kada a karanta maka hadisin manzon Allah bai sanya zuciyarka ta kada ka karanta alƙur'ani ba ka samun canji a rayuwarka to ɗan uwa ka kwanda sani kana tare da alama guda cikin alamomi da suke nuna imanin kafa ya samu rauni Allah shi samu gane me Allah ya faɗa a suratu tauba aya ta 124 وإذا ما أنزلت سورة فمنهم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون wa idza ma unzila suratun Allah ya ce idan aka saukar da sura a zamanin annabi Muhammad sura ɗaya tak aka saukar ga manzon Allah fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana ana samu daga cikin sahabbai wanda ke cewa waye cikinku wanda saukan ita wannan suran ya zama dalilin da ya sa imaninsa ya ƙaru ashe kaga ita sura idan ta sauko ga manzon Allah takan ƙara imanin musulmi Allah maɗaukaki ya ce fa'amman na aman waɗanda suka yi imani na gaskiya Fa fazadatum imanan saukan wannan suran yana ƙara musu imani wa hum yastabshiruna kuma suna ta albishir da juna Allah ka samu yi koyi da sahabban annabi Muhammad fa amma allazina amanu fa imanan saukan wannan sura ya ƙara wa masu imani imani in ji Allah maɗaukaki wa amma allazina fi qulubihim maradun wa amma allazina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsin wa matu wa hum kafirun wa amma alladhina fi qulubihim maradun amma waɗanda akwai cuta a cikin zukatansu subhanallah masu imani alqur'ani yana ƙara musu imani inji Allah amma waɗanda akwai cututtuka cikin zukatansu shi alqur'ani baya ƙara musu imani fazadathum rijisan ila rijisihim yana daɗa ƙara musu datti a cikin zukatansu bi ma'ana karatun alkur'ani bai sa sun canza halinsu ba wa matu wa hum na? hadde suka mutu suna kafirai Allah shi mana kariya jama'a ɗaukan maganar Allah da ɗaukan maganar annabi Muhammad alamomi ne da suke gwada ƙaruwar imani a zuciyan bawa da zaran an ce maka Allah ya ce sam'an wa ta'atan da zarar an ce maka annabi Muhammad ya faɗa sam'an wa ta'atan ko da maganan nan ta saba wa na malaminku magana in ta manzon Allah ce ta ɗara maganar wani malami ƙala rasulullah idan akwai imani idan dai akwai imani da an ce maka Allah ya ce annabi ya ce wallahi baka da zabi to ka lura da kyau akwai hadisai waɗanda aka karanta maka na manzon Allah kake kyamansu zuwa yau ko babu idan dai akwai magana ta annabi Muhammad wacce zuciyarka ba ta ɗauka ba ka kwanda sanin cewa imani ya ragu a zuciyanka wannan ma'auni ne na ahalus sunna wal jama'a babu saɓani a tsakanin malaman sunna يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول يا أيها الذين آمنوا آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون يا أيها الذين آمنوا يا قوة waɗanda suka in ji Allah maɗaukaki a suratul anfal aya ta 24 istajibu lillahi walin rasuli ku amsa kiran Allah kuma ku amsa kiran manzon Allah iza da akun lima yuhiyikum wa'alamu kuma ku sani in kun ki annallaha ya bainal mar'i wa kalbihi. Allah fa yakan sanya shamaki tsakanin mutum da zuciyarsa subhanallah akwai wani malami cikin tabi'ai abdullahi bin shakhir wallahi in ya karanta ayan nan kuka yake sai ya fashe da kuka yana cewa allahumma la tahul baini wa baina qalbi ya allah karka saka shamaki tsakanina da zuciyana an ce maka allah ya ce annabi ya ce ka ki ɗauka ko to gaba kaɗan sai allah ya sanya shamaki a zuciyarka ko da kana sha'awar ɗauka ɗin ba za ka iya ba Allah shi mana kariya wa'alamu annallaha ya hulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tusharun ku rika tuna cewa akwai ranar da fa za a tara ku gaban Allah ku rika tuna cewa duk wanda ya mutu to fa Allah maɗaukaki yana ajiyar ransa akwai ranar da Allah tabaraka wa ta'ala zai tara ku ya muku tambaya don haka da zaran an ce muku Allah ya ce annabi ya ce to ku ɗauka in muka je suratu yunusa aya ta hamsin da bakwai Allah ya ce ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izakum min rabbikum الناس وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس يا متاني قد جاءتكم موئظة من ربكم حقيقة وأزي يازومك دقوجا الله مهلكنكم Allah ka samu iya ɗaukan wannan wa'azi. Hakika wa'azi ya zo muku daga wajen Allah, shine alqur'ani wa shifa'un lima fi suduri kuma waraka ce game da cutar da take cikin kiraza wa hudan alqur'ani shiriya ne wa rahmatul lil mu'minina kuma rahama ce ga masu imani wallahi babu wa'azi kaman alqur'ani duk lokacin da aka ce ka karanta alqur'ani da kanka har ka rufe alqur'anin nan ka tashi baka ji wani canji a zuciyanka ba akwai alamar tambaya a kanka ka yi tunani mai zurfi imaninka ya samu na ƙasa duk sa'ilin da za a yi wa'azi a tashi wannan wa'azi bai yi tasiri ma zuciyarka ba wallahi ka kwanda sanin cewa imanin da ke cikin zuciyarka ya samu na ƙasa shi annabi muhammad yanda allah maɗaukaki ya faɗa ɗin nan da yake dama ya gaya mana ana a'lamukum billahi wa akhshakum lahu na fi ku sanin Allah kuma na fi ku tsoron Allah don haka babu wanda alƙur'ani ya yi mata tasiri a zuciyarsa kamar annabi Muhammad wata rana sayyiduna abubakar ya dube shi ya ce ya rasulallah kad shibta har kayi furfura domin sa'o'i ne tsakaninsa da manzon Allah tazaran ba yawa sayyiduna abubakar ya ce kayi furfura da wuri ya rasulallah annabi ya ce batini hudu wa akhawatuha qabla al-mashibi ka san abin da yasa nayi furfura kafin zuwa lokacinsa suratu hudu da ire-irenta duk sa'ilin da na karanta wannan sura sai hankali na ya tashi saboda tsaba tashin hankali na manzon Allah sai da gashin jikinsa ma ya yi tasiri ya fidda furfura Allahu akbar ka duba silsilatu sahiha mujallar na biyu shafi na 679 manzon Allah in ya karanta suratu hudu da suratul waqi'a da wal mursalati da amma yatasaaluna idza shamsu kuwirat ka duba sunan tirmizi hadisi na 3297 silsilatu sahiha hadisi na 955 laqad shayyabat rasulullah limahtawathu min haqa'iqil iman me yasa waɗannan surori suka sanya jikin manzon Allah ya canza malamai suka ce saboda abin firgita da razana abin da ke kada hankali da ke cikin waɗannan surori ne ka dube su da kyau ka koma ka buɗe suratu hudu ka buɗe suratul waqi'a ka karanta wal mursalati da amma yatasaaluna idza shamsu kuwirat ka sanya tunani mai zurfi a kai idan akwai imani a zuciyarka dole hankalinka ya tashi annabi ya karanta suratu hudu sai ya taras aya ta ɗari da goma sha biyu Allah ya ce masa fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir manzon Allah ya taras da wannan aya a suratu hudu fastaqim Ka ma umirta ya kai muhammad ka tsaya yanda Allah ya umurce ka wannan maganar kai tsaye Allah yake yin ta da manzon Allah ya kai muhammad ka tsaya yanda aka umurce ka kuma ba kai kaɗai ba wa man ba ma'aka wanda ya tuba ya bi ka wanda ya karbi wa'azinka ya musulunta to shi ma ya tsaya yanda Allah ya umurce shi wala tatgau da kai da mabiyanka kar a samu kun ƙetare ƙa'ida innahu bima ta'maluna basir shi Allah yana kallon abin da kai da mabiyanka kuke aikatawa magana tana da ta da hankali annabi ne fa Allah ke masa wannan magana da kai da mabiyanka ku tsaya yanda Allah ya umarce ku kar ku yadda ku ƙetare ƙa'ida kuma Allah ya ce masa innahu bima ta'maluna basir Allah mai gani ne game da abin da kuke aikatawa wannan magana sai ta sa hankalin manzon Allah ya tashi ai ba ta tsaya nan ba Allah ya ce wala tarkanu ila ladina zalamu ila ladina zalamu fatamassakumun nar وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ولا تركنوا إلى الذين ظلموا سننكم كركوا يدا أسامكم كركة تام الظالمين ما تكر أكتش وانا متون الظالمين wanda ya cuci haƙƙi na Allah ko wanda ya cuci haƙƙi na bayin Allah kar a samu kana tare in ji Allah maɗaukaki wala tarkanu ilallazi na zalam da kai da mabiyanka karku karkata al'imamu zamakshari ya ce huwal mailul yasir arrukun ɗan karkatawa kaɗan kar a same shi tare da kai ya kai muhammad idan kuwa kuka karkata Allah ya ce fata masakumun na wuta za ta shafe ku baki ɗayanku daga kai har mabiyanka sun malatun saru na wa malakun min duni lahi auliya ba ku da wasu majibinta kuma bayan Allah sun malatun saru na sannan ba za a taimake ku ba kaga waɗannan ayoyi sun girgiza annabi Muhammad saboda haka manzon Allah ya yi furfura da wuri shin alƙur'ani yana sanya ka ta canza ko kuwa a'a idan bai canzawa to ka tabbata tare da kai akwai alama na raunin imani kuma karka yadda daidai lokaci guda a tsawon rayuwarka har ka bar duniya a ce maka annabi ya ce ka ce ƙarya ne la haula wala quwwata illa billah me Allah ya faɗa a suratul an'am walau tara id wuqifu ala walau tara id wuqifu ala an-nar faqalu qalu ya laitana nurad wa la nukadhibu bi ayati rabbina نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين Allah ya ce walau tara id wuqifu ala nari da zaka ga lokacin da aka tara mutanen banza a wutar jahannama Allah ka sa ba mu cikin su ya laitana su ce kaitonmu nuraddu wa la nukazzibu bi ayati rabbina me zai hana Allah ya mai da mu duniya mu sake rayuwa har mu mutu wallahi ba za mu sake ƙaryata ayar Allah ko hadisin manzon Allah ba wa nakuna min almu'minina mu kasance cikin masu imani بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل بل لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل abin da suke ɓoyewa a da can a duniya shine yanzu asirinsu ya tonu a filin hisabi da sun ɓoye abin an shiga lungu an ƙulla sharri za a cutar da sunnar annabi muhammad za a gallaza mu bayan allah to yanzu asiri ya tonu walau ruddu Allah ya ce kuma ma'ana cewa da suke wai da za a mai da su duniya za su gyara halinsu Allah ya ce magana ce kawai da za a mai da su duniya la'adu limanuhu anhu da sun sake abin da aka hana su wa innahum na maƙaryata ne kawai wallahi ayoyin nan suna da ban tsoro duk wanda zai karyata ayar Allah da wanda zai ƙaryata sunnar manzon Allah wannan mutumin rayuwarsa tana cikin haɗari wallahi in ba ku labari ka duba siyaru a alamin nubala mujallar na hudu shafi na 446 akwai wani malami ana kiransa ibrahim bin bashar ya karanta waɗannan ayoyi walau tara iz wuqifu ala nari فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون wannan malami cikin malaman farko gama karanta ayoyin nan ke da wuya ya faɗi ya mutu saboda tashin hankali maganar da ke cikin ayar duk mutumin da zai ƙaryata ayar Allah da wanda zai ƙaryata maganar manzon Allah Allah maɗaukaki ya ce sai an tara su a wutan jahannama suke nadama wallahi malamin nan yana gama karatun sai ya faɗi ya mutu aliyu bin fubail yake cewa ina cikin waɗanda suka yi jana'izar wannan malami Allah ya masa rahama Allahumma jaddidil imana fi qulubina alama ta biyu da take nuna cewa imaninka ya samu rauni shine a same ka da kasala wajen ayyuka na ibada babu mamaki da can kakan yi ƙoƙarin na filfilo kafin a yi sallan azahar kuma bayan an gama kafin a yi sallan la'asar bayan maghrib sannan kakan tashi cikin dare a samu ƙiyamun layil ko ko a yi sammako zuwa masallaci kana cikin waɗanda suke tsayewa a sahun gaba babu mamaki a da can kana ƙoƙarin sallan walha amma duk waɗannan a yanzu baka yin su saboda shungulla sun yi yawa me Allah ya siffanta munafikai alaramma innal munafiqina yukhadi'una Allah innal munafiqina yukhadi'una Allah wa وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا إن المنافقين يُخَادِئُونَ الله منافقين سنا يودرن الله الله كسابا مجكنسو wa huwa khadi'uhum Allah zai mai da yaudaran nan a kansu wa idza qamu ila salati in sun tsaya sallah qamu kusala suna tsayuwa da nauyin jiki da kasala yura'una nasa sallar ma suna yin ta ne don mutane su gani wala yadhkuruna Allah illa qalila ba su tuna Allah face lokaci kaɗan suratul nisa'i aya ta 142 malamai sun ce yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa maganar dai haka nan take imani yana ƙaruwa a lokacin da ka ƙara aiki sannan imani yana raguwa lokacin da ka rage aiki yanzu da ba ka iya nafilfilu na'am nafila dai ba farilla ba ce amma idan da can imanin naka ya haura sama to yanzu da kabar nafila fa ya dawo ƙasa domin duk sa'ilin da kake aiki karuwa yake in kuwa ka rage sai shi ma ya ragu da can ka tsaye da sunna an ganka da gemu yanzu ka share to imanin ya ragu da can ana ganin ka wurin wa'azi yanzu baka zuwa da can baka jin kiɗa yanzu har motarka kasussuka ne na kiɗe-kiɗe ire-ire da yawa to duk sa'ilin da mutum yake raguwa ta wajen ƙoƙarinsa game da ayyuka na ibada imanin nasa fara guwa yake bare akan samu waɗanda suke da dukiya sun kasa tafiya su yi aikin haji wannan alama ce da take nuna cewa imaninsu yana da rauni ana samun mutumin da bayi ƙoƙarin zuwa sallar jam'i bare ma a same shi a sahun farko ga hadisin manzon Allah yana cikin sahihu targib hadisi na 510 la yazalu qaumun yata'akharuna an as-saff al-awwal hatta yukhlifahum Allah lahufin nari wasu mutane ba za su gushe ba ba sa ƙoƙarin zuwa sahun farko a kullum jinkiri suke su koma sahu na ƙarshe manzon Allah ke cewa waɗannan ba su gudun Allah ya basu cikin wuta kaga dai tsayuwa a sahun ai ba tilas ba ne. amma yau da gobe idan ka saba jinkirin zuwa jam'i to yau da gobe sai an wayi gari ba a samun kama a masallacin baki ɗaya shi kuwa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin alkur'ani ce mana ya yayi wasari'u ila magfiratun min rabbikum ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الله مدوك يتي سارئوا إلى مغفرة من سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله يتي سابقوا إلى مغفرة كدنغ رجي رجي كدنغ تيري تيري وجنة من غفران الله duk abin da za a samu rahamar Allah wajen aikata shi kar a taras da kai a baya in ji Allah maɗaukaki ku dinga tsere-tsere wajen neman gidan aljanna arbuha ka arbu sama'i wal ardi uiddat na amanu billahi wa rusulihi faɗinta ya kai fadin sama da ƙasa a suratu ala imran ko yace arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin faɗinta ya kai faɗin mai da ƙasa Allah ya yi tanadin gidajen aljanna ga mutanen da suke kiyaye dokokinsa zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falala ce ta Allah da Allah ke bata ga wanda ya nufi Allah ka samu na cikin masu samun aljanna wallahu dhul fadlil azim al-imam muslim ya ruwaito hadisin da yake gwada ƙoƙarin sahabbai wajen rige-rige game da samun alkhairi anas bin malik yana ba da labarin yaƙin badar lamma danar mushriku na ƙala ga kafirai na sun tinkaro za a gwabza a yakin farko shine yakin badar lokacin da kafiran nan suka wato nufo inda musulmai suke annabi sai ya ce masa masahabbai ƙumo ila jannatin arbu has wato wal'ardu to sahabbai ku zabura ku miƙe ga gidan aljanna can tana zuwa aljannan nan faɗinta ya kai girman sammai da ƙasa umairul ansari yana zaune ya ce ya rasulallah jannatun ardu hassamawatu wal ardu gidan aljanna faɗinta ba kaman garinmu ba ba kaman ƙasarmu ba ya kai faɗin sammai da ƙasa manzon Allah ya ce kwarai kuwa ba a gwada faɗin aljanna da duniya sai ya ce bakin bakin cabɗi eh aljanna ta yi faɗin mai da ƙasa manzon Allah ya ce ma ya hamiluka ala qaulika bakin bakin me yasa ka ce cabɗi kala sai ya ce wallahi ya rasulallah ban faɗi wannan kalma don komai ba illa raja'ata an akuna min ahliha fata nike Allah ya sa ina cikin masu shiga wannan aljanna sai annabi ya ce fa innaka min ahliha ai kana ma cikin da ya ji wannan maganar maganar ta yi daɗi kamar kai ne ka ciro goro fa akhraja tamratin sai ya ciro wasu yan dabinai ya kama taunansu ya yi shiru ba sai an gaya maka ba zuciyarsa yadda take fara kal manzon Allah ya ce masa ma yana cikin yan aljanna can sai ce kai la'in ana hayitu hatta a kula tamrati hazihi la hayatan tawila ai in na zauna wai sai na gama cin dabinon nan da na kirga kafin in je aljannan nan kai zan yi tsawon rai rayuwar tana da tsawo sai ya watsar da dabinon bi makana ma'ahu min tamri thumma qatalahu ya fada filin fama hatta kutila. nan ya yi mutuwar shahada Allah shi kara masa yarda ka duba sahihu muslim hadisi na dubu da da tara 1901 wannan ita ce siffan mutanen kwarai waɗanda suka yi zamani da annabi Muhammad da zaran an ce ga aiki na alkhairi ba su jinkiri duk wani abu da zai sa su samu aljanna gaggawa suke garaje suke sauri suke yanda Allah ya musu umarni a cikin alkur'ani saboda koyi da annabawan Allah ka duba labarin annabi Musa lokacin da Allah ya bukaci yana son ganawa da shi sai gashi ya taho وعجلت إليك ربي لترضى وعجلت إليك ربي لترضى وعجلت إليك na gaggauta zuwa ne ga yace ina buƙatar ganinka saboda za a bashi littafin taura. to kamar kai ne a ce ina son ganin ka gobe saƙon na isowa sai ga shi ka zo Allah ya ce to kai lokacin ai bai yi ba ya ce to na zo ne saboda ka yarda da ni ya Allah Allah fa ke bukatan ka yi wani abu saboda ka samu aljanna sai aka same ka a baya za a tafi wa'azi ban da kai za a yi wani aiki na alkhairi ban da kai idan ana maganar annabawa ba a kawo magana akan sanyin jiki duba tarihin annabi zakariya yanda Allah ya bamu labari a suratul anbiya wa zakariya izna da rabbahu rabbi la tazidni farda izna da rabbahu rabbi la tazarni farda wa anta khairul wa zakariya annabi zakariya lokacin da ya kira Allah tabaraka wa ta'ala don wata bukata tashi iznada rabbahu rabbi ya Allah la tazarni fardan ka kyale ni makadaici ba tare da na samu haihuwa ba haihuwa rahama ce babba wa anta khairul warisina ko da shike kai ne mafificin masu gado amma dai ina da kwadayin a bani da shin wannan addu'a tashi an karba فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وكانوا لنا خاشعين shekara goma kana roƙon Allah har yau babu canji ka san dalili ka koma alkur'ani kana ta addu'a a bani a bani annabi zakariya ya ce Allah ka bani ɗakar ka bani makaɗaici duk da shike na sani kai ne mafificin masu gado amma samun haihuwa rahama ce babba ni ko ina da kwaɗayi wajenka fasta jamna lahu take muka amsa masa wa wahabna lahu haya muka yi masa kyautan ɗa Allah ya ba mu ɗan suna da kansa annabi Yahya alaihi masala wa aslahna lahu zawjahu muka gyara masa matarsa ta samu haihuwa me yasa Allah ya amsa addu'an annabi Zakariya nan take Allah ya ce innahum kanu yusari'una fil khairati saboda sun kasance suna gaggawa wajen ayyuka na alkhairi wannan shine dalili duk wani aiki na alkhairi baka sahun gaba sannan bukata ta same ka ka daga hannu Allah ka bani a masallaci ba a ganin ka wajen jam'i babu mamaki sallar juma'a amma baka samun damar yi idan kana da bukata wajen Allah to a same ka gaba wajen ayyuka na alkhairi wa yad'una na ragaban wa rahban wa kanu lana khashi'in annabi sallallahu alaihi wa sallam a riwaya ta al-imamu abu dawud hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na dubu uku da tara manzon Allah ya ce a tu'uda fi kulli shay'in khairun illa fi amalil akhira nauyin jiki ana son sa ga ɗan adam amma banda aikin da ya danganci lahira in ji manzon Allah idan aka ce wannan aiki ne da za a yi don a samu kiyama to kar a same ka da jinkiri kar a same ka da saibi kar a same ka da nauyin jiki a same ka sahun gaba Allahumma jaddidil imani fi qulubina alama ta uku wacce take nuna raunin imani a zuciyarka shine an waye gari baka neman ilimi an waye gari baka neman ilimi ilimin da in ka neme shi ne zaka samu ƙarfafa tsoron da kake ma Allah tabaraka wa ta'ala wannan ilimi in ka neme shi ne imaninka zai ƙaru sai aka wayi gari babu ruwanka da neman ilimi a suratu fatir Allah ya ce wa minan nasi wadda wa bi an an'ami mustalifun alwanu kazalik wadda كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه Allah. Ya الله يا إشيكة girman الله dabbobi ga sunan halittar daban-daban mutane halittar su daban-daban Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama ai masana su ne kaɗai suke tsoron Allah cikin bayansa. wannan magana ba ta baka tsoro in ana batun masu tsoron Allah Allah ya ce to su ne malamai inna Allah azizun gafur lalle Allah mabuwayi ne mai gafara in dai aka neme shi gafara Allah tabaraka wa ta'ala yakan gafarta inna alladhina yatluna kitaballah waɗanda suke iya karanta littafin Allah wa aqamu salata suna tsaida sallah wa anfaqu mimma razaqnahum suna ciyarwa da dukiyar da muka ba su su arzikin da muka ba su su ba da shi sadaka su ba da shi kyauta sirran wa alaniya su bayar a ɓoye su bayar a bayyane yarjuna tijaratan lantabur. Allah ya ce waɗannan suna fatan wani fatauci wani ciniki wanda ba a samun asara a cikinsa don duk wanda ya ba da taimako domin Allah bai yi asarar dukiyansa ba liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi lalle Allah zai cika musu ladan ayyukan da suka yi a duniya Allah madaukaki ya musu ƙari min fadlihi daga falalarsa innahu gafurun shakur lalle Allah mai yawan gafara ne kuma Allah mai godiya ne ga bawa idan kai ma Allah ibada a ranar tashin kiyama wane kai ne kai ƙoƙarin ibadan nan ko eh ni ne to na gode shiga aljanna Allah ka samu na ciki jama'a imanin mai ilimi ba daidai yake da imanin jahili ba wa ya faɗi wannan maganar Allah da kansa inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama فلا يستوي في الإيمان الذين يعلمون والذين لا يعلمون hazzuhu addini a taqlidu faqat jahili in ka tambaye shi addini zai ce maka na ga ana yi ba na karanta ba Yau da imaninsa da imanin mutumin da ya karatu ba su zama daidai Allah ya yi tambaya, amman huwa qanitun ana Allah huwa qanitun ana Allah sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirata wa yarju rahmat rabbi Allah ya yi tambaya. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun العلماء والذين لا يعلمون <laughs> إنما تذكر أولو الألباب Allah da kansa ya tambaya amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirata wa yarju rahmata rabbi wannan mutumin ya tashi cikin dare ibada yake yana sallah yana bautan Allah tabaraka wa ta'ala me yasa yake ibadan nan a cikin dare babu mai ganin sa banda Allah yahzarul akhira saboda hattara game da haduwa da Allah a ranar tashin kiyama wa yarju rahmata rabbih kuma yana fatan ya samu rahamar Allah mahaliccinsa Allah yayi tambaya da kansa qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun ka tambaye su shin waɗanda suke da ilimi suna zama daidai da waɗanda ba su da ilimi ma ya tazakaru ulul alba masu hankali kaɗai suke tunani Allah ka samu gane to mu yi karatu karatu shi ke ƙarfafa imani a zukatanmu saboda imanin mutumin da ke karatu ya bambanta da imanin mutumin da bai karatu alama ta hudu da take gwada raunin imani a zuciya shine a samu mutum yana da rowa a same shi da mako kuma ga rowa to kaga wannan siffa wallahi siffa ce da take nuna na ƙasar imani ga musulmi inda duk aka ce na marowaci ne to karka suranta imani cikakke a zuciyarsa wannan magana ba tamu bace magana ce ta annabi muhammad rawahu al-imam an-nasa'i wa huwa fi sahihil sagir hadisi na 2678 annabi ya ce la yajtami'u shuhu iman fi qalbi abdin abadan da imani da mako ba sa haduwa a zuciyar bawa har abada in dai aka samu rowa a zuciya manzon Allah ya ce wannan zuciyan babu imani subhanallah jama'a mu guji wannan siffa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi wanda ya inganta don ya nuna masahabbai haɗarin rowa ya ce musu iyakun wa shuha fa inna ma halaka man kana qablakum bi shuhi ina muku gargaɗi game da mako rowa abin da ya hallaka magabatanku fa shine wannan siffa amarahum bil bukhli fa bakhilu mako ya zama hakki na Allah maɗaukaki kuma ku ringa ba da hakki na zumunci ka duba sahihul jami'i sagir hadisi na 2678 babu abin da ya fi tsanani wala ablaga min kalamillahi fi hadha sha'an qala azza wa jalla fi surati muhammadin ka duba suratu muhammad aya ta 38 ha antum ha'ula'i tud'auna أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنت أنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم تتولوا قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ها أنتم هؤلاء كودنا فالله يتدعون أكي أكيد أنا تمكوا وأزي باب دريبارانا أنا كرمكم لتنفقوا في سبيل الله ku taimaka da dukiyanku a hanyoyi na Allah gina makaranta masallaci ayyuka na alkhairi faminkum man yabkhal amma cikin ana samun wanda ke rowa wa man yabkhal to wanda ya rowa fa inna ma yabkhalu an nafsihi ya maransa karka dauka in ka ba ma Allah Allah zai samu dukiya wallahu al tuni Allah mawadaci ne wa antumul fuqara ku ne mabukata wa in tatawallau in kun juya baya wata dama ce Allah ya ba ku don ku samu rahamarsa in kun ce ba za ku taimaki addini ba kar ku yi tammanin addinin zai mutu yastabdil qauman gairakum Allah zai canza ku ne ya kawo wasu thumma la yakunu amsalakum sannan waɗancan ba za su zama kamar ku ba don haka in kayi kayi makanka ne Allah shi sa mu gane Allahumma jaddidil imana fi qulubina alama ta biyar ita ce raina zunubi don mutumin da kaga yana raina zunubi wannan mutumin hakika imani yana da rauni a zuciyarsa babu shakka kar ka dubi girman zunubi ka dubi girman wanda ake saɓa ma shine Allah don haka babu wani ƙaramin zunubi ga mai imani Tun da dai Allah tabaraka wa ta'ala ake saba ma kamata yayi kai hattara manzon Allah yake cewa a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bi hasanatin amsali jibali tihama bidan yana gaya masa sahabbai wallahi akwai wasu jama'a cikin cikin mutane na ranar tashin kiyama za su taho da lada mai yawa kamar duwatsun tihama fa ya ja'aluha Allahu haba'an mansura sai Allah ya maida ladan da suka samu gaba ɗaya ya zama ƙura abin buɗarwa nan take sauban sahabin manzon Allah ya ce ya rasulallahi sifhum lana ka siffanta mana waɗannan mutanen jillahum lana Allah na kuna minhum wa nahnu la na'lam ya manzon Allah ka siffanta mana waɗannan mutane ka gaya mana yanda suke saboda kar mu kasance cikinsu alhali ba mu sani ba manzon Allah ya ce amma innahum ikhwanukum yan uwanku ne wa min jildatikum fatar ku guda wa ya'khuduna min al-layli kama ta'khuduna su tashi cikin dare su kama ibada yanda kuke yi amma bambancin ku da su walakinnahum aqwamun idha khalaw bi maharimillahi intahaquha abin da ya bambanta ku da su duk sa'ilin da suka keɓe wuri guda in sun ga wani haram ba za su kyale ba musulmi ne ana sallah wuri guda da shi babu mamaki ana aikin hajji da shi a yi azumi da shi a taru wajen wa'azi da shi idan ana lancin a yi da shi ya ba da dukiyarsa wajen hidima amma da ya keɓe ya ga shi kaɗai ne ya ga wata dama na zina to fa zai aikata manzon Allah ya ce duk mutumin da zai keɓe ya taka dokan Allah wannan mutumi a ranar tashin kiyama Allah zai tara ladan ayyukan nashi na'am an same shi cikin masu sallah cikin masu azumi cikin masu ayyukan haji yana zuwa wa'azi an tara ladan annabi ya ce girmansa ya kai dutsen tihama sannan sai Allah ya murƙushe ladan ya nike shi ya mai da shi ya zama ƙura abin buɗarwa ba shi da amfani saboda zuciyarsa imaninsa yana da rauni idan dai zai keɓe wuri guda ya saba ma Allah tabaraka wa ta'ala to ayyukansa ba su da amfani hadisin na riwaya ce ta ibnu maja tana cikin sahihul jami'i sagir hadisi na 528 don haka abdullahi dan mas'ud yake siffanta halin munafiki yana cewa innal munafiq innal mu'mina yara zunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa alayhi shi mumini kullum yana duba girman zunubi baya raina aikin sako gani yake kamar yana zaune a gindin wani dutse wannan dutsen jimawa kaɗan zai mirgino ya halaka shi wa innal fajira yara zunubahu ka zubabin marra ala anfihi faqala bihi hakaza munafiki kuwa yana ganin akwai ƙaramin zunubi saboda haka duk saɓon da yake ma Allah kamar ƙuda ne ya zo daidai hancinka sai ka sa hannu ka kore shi ka duba sahihul bukhari wannan hadisin yana ciki yau da gobe bai bar komi ba in ji bahaushe don haka ka daina raina saɓon Allah komi ƙanƙantan zunubi yau da gobe kana yinsa yana sanya zuciyarka ta ƙeƙashe ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون مكيا kiyaye يرمو تزم zama irin yahudawa Allah ke magana a kansu a suratul baqara aya ta 74 thumma qasat qulubukum min ba'di zalika Allah ke ce musu to daga bayan haka sai zukatanku kuma suka kekashe fahiya kal hijara zukatanku sun waye gari kamar duwatsu Allah ka kariya da siffa irin ta yahudu Allah da kansa ke siffanta zuciyar ba yahude ya ce ta ƙeƙashe ta zame kamar dutse saboda ƙarfi au ashaddu kaswa kai ƙarfin zuciyar bayahude ya fi dutse tauri in ji Allah tabaraka wa ta'ala me yasa wa inna min alhijarati domin duwatsun iri-iri ne da ma ya tafajjaru minhul anhar akwai dutsen da ake samun ƙoramu na fita ƙarƙashinsa ashe kaga kenan ba kurman dutse bane wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma' akwai dutsen da ke tsagewa a samu ruwa a cikinsa wa inna minha lama yahbitu min khashyati akwai dutsen da ke gangarowa saboda tsoron Allah ita kuwa zuciya ta bayahude ta bushe maganar Allah ba ta shiganta wa mallahu bi gafilin amma ta'malu Allah bai kasance a rafkane game da abin da kuke aikatawa ba me ke sa zuciya ta kekashe shine naciya akan sabon Allah ka nace ma zunubi ka ki barin wannan zunubin ka tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala malamai suke cewa idan mutum zuciyarsa ta kai ga ƙeƙashewa to wa'azi bai mata tasiri duk irin wa'azin da za a yi a duniya bai sanya wannan zuciyar ta canza yadda Allah maɗaukaki ya siffanta zuciya ta bayahudi me yasa Allah ya sanya wannan aya a cikin alƙur'ani saboda ya zama wa'azi ga mabiyan annabi Muhammad in kun yi irin yadda yahudu suka yi kuma fa zukatanku za su ƙeƙashe irin na yahudu domin kuwa alƙur'ani littafi ne na annabi muhammad littafi ne na mabiyan manzon allah ba yahude ba shi da rabo a cikinsa idan allah ya ta magana a cikin alƙur'ani wannan magana abin lura ne ga mai hankali muddin aka ce ma zuciya ta ƙeƙashe wa'azi bai mata tasiri za a yi mutuwa wannan mutuwar ba za ta sa zuciyar nan wato ta samu tasiri ba wa rubbama hamalal jinazata bi nafsihi babu mamaki ma a samu mutum yana cikin waɗanda suka ɗauki gawan da kansa wa waraha bi turabi aka je makabarta aka binne tare da shi ana tashi da ya ɗauki motarsa zai tafi inda wato karuwarsa take Allah shi mada kariya subhanallah sayruhu bainal qubur ka sayrihi bainal ahjar yana tafiya tsakanin kaburbura tafiyar da yake yi ba tafiya ce ta mutumin da yake samun la'akari ba yana tafiya ne kamar mutumin da ke ratsa duwatsu gashi dai kaburbura ne wanda nan wa'azi ne gare shi amma ba zai gane ba اللهم جدد imana fi qulubina alama ta shida game da duniya gabanka dare da rana ba ka da wani aiki sai neman duniya ba ka tunanin lahira to annabi ya faɗa mana yake cewa inna li kulli fi ummatin fitna wa fitnatu ummati almal kowace al'umma da fitinar da Allah ya sanya mata ni al'umma ta fitinar ta fa ita ce dukiya hadisin yana cikin littafin al-Imam tirmizi hadisi na 2336 yana sahihul jami'i sagir hadisi na 2148 yadda manzon Allah ya faɗa inna li kulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almal haka Allah yake cewa a suratul anfal wa alamu annama amwalukum annama amwalukum wa بعضكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم واعلموا كسني أنما أموالكم دوكيانكم وأولادكم دعائكم فتنة إن جاء الله تبارك وتعالى kana neman lada mai girma to ka koma ga Allah inda hali yi ƙoƙari dukiyarka nan ta ɓace ta ƙare a wajen hidimar addini kafin ka bar duniya dole za a yi ɗayan biyu ko dai ka bar dukiyan ko ta baka zuyina lil nasi shahawa, shahawati min al nisa zuyina lil nasi hubbu shahawati min al nisa wa al banina والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والعرض ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآل يا باب لهي دان كان سن دوكيا babu wani dan adam da zaka gani wanda bai san dukiya sha'awa ce da Allah ya kawata masa a cikin ya kawata ma dan adam a zuciyarsa zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantara min al zahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal hars dan adam Allah ya kawata masa sha'awar mace a zuciyarsa sha'awar samun haihuwa tara dukiya samun dawakai dabbobin ni'ima shanu awakai mutum ya tara wal Allah ya ce da amfanin gona dalika mata'ul hayati duniya wannan shine daɗin rayuwar duniya inda duk ka samu ɗan adam ka tambaye shi menene kake so a duniya bai wuce waɗannan da Allah ya kirga Karshen magana wallahu indahu husnul ma'ab kyakkyawar makoma tana wajen Allah qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد Allah ya ce, Kul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum kuna so in baku labarin abin da ya fi alkhairi fiye da waɗancan da aka kirga sai dai ba kowa yake samu ba, lilladina taqaw inda rabbihim waɗanda suka kiyaye dokokin Allah. abin da ya fi duk ni'imar da aka kirga ɗin nan ita ce jannatun tajri min hal al-anhar gidajen aljanna khalidi na fiha ka a aljanna a ce babu ranar fita nan za ka dawwama wa azwajun mutahhara ga mata masu tsarki wa ribwanun min Allah sannan gashi an samu yardan Allah Allah ba zai sake fushi da kai ba har abada duk wanda ya shiga gidan aljanna Allah bai sake fushi da wannan mutumi har abada wallahu basirun bil ibad wa kafirun minan nasi yansaqu wara az-zawj fil muharramati wa yansaqu wara al-awlad munshagilan an ta'ati Allah karka yadda a samu a dalilin matanka an bar gaskiya karka yadda a samu a dalilin ɗanka an bar aiki na addini wanda duk wannan siffa ta tabbata gare shi to hakika ya samu rauni cikin imaninsa Allahumma jaddidil imani fi qulubina alama ta bakwai ita ce buri wanda galibin mutane ba ka raba su da shi buri yana hana mutane ayyuka na addini ya fita ina za ka aiki ina ka dawo aiki ka je makaranta wannan sai yara da mata طب ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ترهم يأكلوا ويتمتعوا يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف فسوف يعلمون rubbama ya waddu Ladina kafaru Allah ya ce to akwai dai tamani a kiyama waɗanda suka kafirce za su yi fata laukanu musulmi na ina ma miƙa wuya misali da kafirai aka ce zarhum ka kyale su ya akulu su ci wa ya tamatta'u su dan ji daɗin duniya wa yulhihimul amalu sannan buri ya shagaltar da su fa sawfa ya'lamuna da sannu za su sani annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam a hadisin al'imamu ahmad cikin al-musnad yana sahihul Jami'in sagir hadisi na dubu 1781 ya ce masahabbai inna akhwafa ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal kun san abin da na fi jin tsoro gare ku bayan na tafi manzon Allah ke gaya masahabbansa abin da na fi jin sa a kanku bayan tafiya ta. ita ce bin son zuciya da kuma tsawwala buri kun ga abubuwa biyu din nan daga cikin ɗabi'u na ɗan adam babu ɗabi'ar da nake tsoronta akan al'umma ta fiye da su son zuciya da dogon buri fa'an mattiba'ul hawa fa ya yasuddu anil haq idan aka ɗauki son zuciya manzon Allah ya ce yana hana mutum ya bi gaskiya domin dama da gangan yake yi san zuciya yana hana bin gaskiya wa amma tulul amal fa yunsil akhira tsawon buri ko shi yake sa mutum ya manta makomarsa ta ranar tashin kiyama kaga ya tsaya ka'in da na'in ibada yana ƙoƙarin neman dukiya baya tunanin cewa mutuwa tana iya cin masa koyo ko gobe kamata ya a ce ka raba hankalinka gida biyu rabi yana lahira rabi kuma yana duniya karka yadda ka mai da duniya ita ce gabanka ba a samun ka cikin ayyuka na alkhairi akwai wani hadisi alqudusi wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito yake cewa inna Allah azza wa jalla qala Allah maɗaukaki ya ce inna anzalna mala li iqamis salati wa ita'iz zakat mun saukar da dukiya ne saboda a samu damar tsaida sallah da bada zaka. walau kana libni adama wadin la ahabba an yakuna ilaihi sanu dan adam da a ce za a tara masa dukiya mai yawan gaske da sai yayi burin a dada ƙara masa wannan dukiya walau kana lahu wadiyani da za a ce yana da wani kwari guda biyu cike da zinari da azurfa la habba an yakuna ilaihi ma salisun da yayi burin a ce ina ma wannan kwari da aka bani na zinare ya zamanto guda uku ne ba guda biyu ba wala yamla'u jawfa ibni adama illa tura summa yatubu Allahu ala man taba babu abin da ke cika zuciyar dan adam banda turbaya kasan kabari amma buri bai rabuwa da dan adam kullum fatan fatanka shine ka tara dukiya ka manta cewa akwai ajali da Allah maɗaukaki ya sanya a gabanka wannan ajali yana iya zuwa maka kana kwance kana bacci ka yi tazarci ba za ka farka ba sai a ranar tashin kiyama tana yiwuwa ka fita ka tafi aiki kafin ka isa wajen aikin motan ta faɗi ka mutu dubu sun yi irin wannan mutuwa kuma don ka mutu ba abin mamaki ba ne tana yiwuwa gobara ya kama ka mutu a cikin wannan gobara babu mamaki ma ruwa za ka sha ya ƙware ka dilin ajalinka kenan ka taɓa tunani kuwa akwai lokacin da za ka bar duniya manzon Allah ya ce to shi yasa nake tsoron buri ga ɗan adam fa innahu yunsil akhira yana sa mutum ya manta lahira ya manta makomarsa ka duba fathul bari mujallar na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyu da talatin da bakwai ibn hajar yake cewa arba'atun min shaqa'i abubuwa hudu suna daga cikin wato shakawa ƙeƙashewar zuciya alamar taɓewa ta ɗan adam jumudul ayin sandarewan ido ya zamanto wannan idanu tausayi bai sanya shi ya fidda kwalla tunanin haɗuwansa da Allah bai sanya shi ya fidda kwalla inda duk aka samu idon mutum ya sandare to wannan alama ce da take nuna ya tabi Allah shi kare wa qaswatul qalbi da kuma kekashewar zuciya zuciya ta bushe ko an yi wa'azi ba ta ɗauka wannan zuciyar ba a samun tunanin lahira a cikinta ya ce wa tulul amal na ukunsu shine tsawon buri wal hirsu ala duniya da kuma kwaɗayin a tara dukiya wanda duk ya haɗa siffofi hudun nan ya ce to ya haɗa alamomi na taɓewa Allah shi mana kariya a kai wa ya tawalladu min tulil amal al kaslu an ta'a malamai suka ce alama da take ga mutumin da ke da dogon buri za ka samu duk wani aiki na biyayya ga Allah ko Annabi Muhammad ba a samun sa a sahun gaba wa taswifu duk wani aiki na alkhairi yakan jinkirta shi yakan jirkinta shi yace sai gaba warragabatu fi duniya da kwaɗayin duniya wan nisyanu lil akhira da manta lahira wal qaswatu fil qalbi sannan ƙarshen ta kekashewar zuciya Allah maɗaukaki ya mana gargadi alam ya ani lilladina amanu an taksha qulubuhum alam ya ani lilladina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون alam ya ani lilladina amanu ashe lokaci bai yi ba ga masu imani an a qulubuhum li dhikrillah a samu zukatansu suna tawali'u game da zikirin Allah tabaraka wa ta'ala wa ma nazala min alhaqqi da abinda Allah ya saukar na gaskiya lokaci bai yi ba da za a yi wa'azi ka ji zuciyarka ta yi laushi rayuwarka ta canza wala yakunu kalladina utul kitaba min qablu wa ma من الحق ولا wa كالذين yakunu الكتاب utul kitaba min qabl kada fa su kasance kamar waɗanda aka ba su littafi kafin zuwan annabi Muhammad ahlul kitabi fatala alaihim al'amadu lokacin da zamani yayi tsawo fa qasat qulubuhum sai zukatansu suka kekashe wa kasirun minhum fasikuna da yawa cikin su aka wayi gari sun zama fasikai yana da kyau a ce wa'azi yana maka tasiri a zuciya Allah shi samu gani Allahumma jaddidil imana fi qulubina malam ya ce ya kamata mu tsaya alamomin kuwa da na yi tunanin ko zan gaya muku guda saba'in Allah shi sa albarka cikin bakwai da muka faɗa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم